Elhamdülillahi Rabbil Alemin wa salatu wa salamu ala eşrafil enbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thumma emma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala stvoritelju zemlje i nebesa. Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzor te ashabi i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažena braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je sahat vremena prije akšam namaza. Družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama en nevevija rahmetullahi alejhi. Večera se družimo s jednim interesantnim, veoma bitnim poglavljem, 91. poglavlje na 353. stranici, savjetovanje i umjerenost u tomi. Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi, vodići nas kroz ovu knjigu, e, vodi nas u jedno lijepo poglavlje, međusobno savjetovanje, odnosno čak možda e, i bliže od toga e, držanje predavanja vaza ljudima u kojem će čovjek upozoravati ljude, pozivati istini, ukazivati im na ono što nije dobro. Svakako, u jednoj uvodnoj riječi obaveza nam je da spominimo da islamsko društvo odlikuje se jednom odlikom koju ne možemo naći u drugim društvima, a to je da islam gleda na jedno društvo kao jedna cjelina. Ne mogu ljudi u jednom društvu kazati za sebe da su e, pojedinci kojih ne interesuje stanje jednog društva. U islamu islam odgaja ljude da na društvo gledaju da je to njihova zajednička cjelina u tom kontekstu Islam i poziva ljude da jedni drugi savjetuju, da jedni drugima naređuju na dobro, odvraćaju od zla. Kada vide nešto loše u društvu, da to pokušaju popraviti. Zašto? Jer je to njihovo zajedničko društvo. Kada se društvo pokvari, kada se pokvari ambijent jednog društva, e, nema mnogo koristi od čestiti i moralnih pojedinaca. Pa Islam poziva tome da ljudi ne dopuste da se u jednom društvu pojavi grijesi i da se čine javno. Mi smo mnogo puta govorili kroz naša predavanja da Islam na jedan poseban način tretira javno činjenje grijeha. Čovjek može grijeh činiti tajno, može ga činiti javno. Mnogo je teži, mnogo Islam e, više zabrenjuje javno činjenje grijeha iz razloga što na taj način generacije koje nadolazi, omladina, djeca jednostavno odrastaju u grijesima. Navikavaju se na grijehe. Njihova srca ne reagiraju kada, više, kada vide nešto loše. Pa znači Islam je vjera koja mnogo, mnogo pažnje posvećuje međuljudskim odnosima. Mnogo pažnje posvećuje ambijentu jednom društvu. Pa je Islam propisao mnoge stvari putem kojih će regulisati međuljudske odnose jednog društva, jedna od tih stvari jeste i međusobno savjetovanje. Pa je u islamu preporučeno kada čovjek vidi da neko nešto loše radi, a mi ćemo cijelu noć danas govoriti o tome, propisano je da čovjek na lijep način sugeriši, kaži, naređuje, odvraća i tako dalje. Pa je ovo jedno veoma, veoma interesantno i bitno poglavlje, naravno što mi, što mi danas živimo u jednom e, vremenu kada se želi nametnuti percepcija u jednom društvu da niko, nikome ne treba ništa kazivati. Naiđeš pored ljudi, oni čine grijehe, uznemiravaju druge, ruše jedno društvo i ti moraš da šutiš kao demon kratija, nemoj nikom ništa govoriti. Islam, Islam je mnogo širi Islam je mnogo potpuniji, Islam je e, vjera koja mnogo pažnje posvećuje društvu u kojem čovjek živi. Prvi argument u ovom poglavlju koji je citirao Imam Ennevi jeste riječi uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Nahl 125. ajet kaže uzvišeni Allah ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti wal maw'izati al hasene وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ هِيَ ahsen. Kaže uzvišeni Allah, na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Ovo je jedan veliki, veliki kuranski ajet. Bukvalno svaka riječ u ovom ajetu nosi mnogo, mnogo značenja. Kaže uzvišeni Allah, udru, pozivaj, naredbena forma, udru, pozivaj putu svoga gospodara. Pa je propisano vjernicima, muslimanima da se međusobno pozivaju, da se međusobno savjetuju, da se međusobno kritikuju, da jedni drugima naređuju na dobro, odvraćaju od zla. Svakako da to ima pravila, smjernice i tako dalje. Ali generalno, Allah Đeršanu se obraća svim vjernicima i kaže Udru ila se bili rabbike, pozivaj na put svoga gospodara. Allahu poslanik se letu selam kaže u vjerodostojnom hadisu beligu anni walau aje. Prenesite od mene makar to bio samo jedan kuranski ajet. Pa je nama vjernicima, muslimanima propisano da ljude pozivamo, da ljude spašavamo. Allahu poslanik neprilike prilike kada je obišao onog židovskog dječaka na samrti, na smrtnoj postelji, pa ga pozvao u islam, pa je dječak primio islam nekoliko momenata prije nego što je umro, pa je Allahu poslanik izišao i kazao hvala Allahu koji ga je